Minha buchura corre ah. mais de 100 ah. Meu brinquedo aqui é bem ah. difícil de falhar Pode ficar, pampa meu bem Só me segura forte que agora o pai vai raspar. puxando no P, integral, toma, puxando no P, integral, toma, puxando no P, integral, toma, segura. Puxando no P, integral, toma, puxando no P, integral, toma, puxou no P, integral, toma, segura. E me amarra MT-06, oh, brinquedinho novo. Bem difícil não cantar, viu chamar, sei que ela vem, nós é mesmo, mas ah. se deixa se levar pro chope. Integral, toma pro chope. Integral, toma pro chope. Integral, toma, segura ah. pro chope. Integral, toma pro chope. Integral, toma pro chope. Integral, toma, segura. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. socorre mais tem Meu brinquedo aqui é bem difícil de falhar Pode ficar, pampa meu bem Só me segura forte que agora o pai vai raspar Puxou no P, integral, toma Puxou no P, integral, toma Puxou no P, integral, toma Segura, puxou no peito o novo, bem ah. difícil não cantar. Ah. Viu chamar, sei ah. que ela vem. Nós leva uma memo, mas quem deixa se levar. Puxou integral, toma, puxou integral, toma, puxou integral, toma. Segura, puxou integral, toma, puxou integral, toma, puxou integral, toma. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. E aí, legenda funk original.